Може би сте слушнале, може би, може би сте читале, имате како сознание дека мислам тоа општо е познато и го знаеме, сме гледале може би по некој филм, дека гладијаторските борби биле вистинска атракција во Рим, во Римското царство воопшто. Но интересно е што во времето на Јулије Цезар се практикувало дури по 300 пара на гладиатори да, да бидат присутни на самиот терен долу. И тоа не било шега, тоа не било футболска утакмица како тенеска или нешто друго, туку безпоштедна борба. Дори има за некои записи кои што велат дека во времето на Трајан по неколку илјади пара на гладиатори знаеле да се најдат долу на, на теренот, во тие арени, и кој ќе се одржи до крај, оној кој што наистина е спремен, оној кој што наистина е вешт со својот меч, со своите борби, а сето тоа како атракција за, за публиката. Во што уживале? Видо не се сменил многу светот денеска прашањето е како ние и кој од нас може да се одржи во времето во кое што доаѓа. Сме некои слични теми, меѓутоа од еден малку поинаков аспект ќе погледнеме вечерва. Можеме да отвориме во Откровение 6.17 за почеток. Откровение 6.17. Од овде произлегува и насловот зашто, зашто, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев и кој може да се одржи? Кој ќе се одржи на великиот ден на Божиот гнев? Што е тоа што може да не одржи? Малахија 3.2 е следниот стих. Книгата на пророк Малахија, трета глава, втори стих. сличен стих, но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе устои кога тој ќе се јави? Зошто тој е како огнот на леарот и како пепелницата на белачот. Нашиот Господ е Господ што, како оган што спалува. Знаете, мноштво на народ, за жал, ќе викаат, паднете карпи и камење врз нас да го сокријат, сега ќе да го сокријат лицето од, од Господа. Кој ќе устои? Кој може да се одржи во тој ден? За некој ќе биде величествен. Но кој се тие? Данијел 12.1, многу убав стих исто, познат стих, Данијел 12.1. Во она време, ќе стане Михаел, големиот кнез, кој ги штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на страдање, какво немаше откако се луѓето па до тоа време. Во тоа време ќе се спаси твојот народ, сите кои ќе се најдат запишани во книгата. Само овој стих да го издвоите, па <clears throat> можеме да очекуваме дека на вистина доаѓаат времења на страдање какви што никогаш не биле. Кој би можел да се одржи? Дали тоа се оние гладиаторски способности, кои што и вештини кои што би можеле да ни помогнат да се одржиме во тоа време на неволи, време на страдање, како што никогаш не било. Можеме да замислиме какво време ли ќе биде. Какви страдања денес има на земјата, а какви би можеле да бидат. Не знам дали и најбујната фантазија би можела да го долови сето тоа. Кога Светиот Дух ќе се повлече, кога навистина ќе се види сето зло кај луѓето. Ако читаме во Откровение, познатите стихови во 13 глава, 3 и 4 стих, Откровение 13, 3 и 4, стикови кои што говорат за нашето време, за зверот од морето, и видов една од неговите глави како да е смртно ранета, но неговата смртоносна рана беше исцелена. Ние живееме во времето после исцелувањето на смртната рана на првиот звер. И се зачуди сета земја и тргна под зверот. Сета земја тргна под зверот, Знаете? и му се поклонија на змеот, што му даде власт над зверот. На кого му се поклонија? Кој е змеот? Гјаволот. Од 12 глава од Копрение, змеот, знаеме дека е гјаволот. Му се поклонија на змеот, на гјаволот, што му даде власт над зверот. Му се поклонија и над зверот, велејќи кој му е еднаков над зверот и кој може да војува против него, кој може да се одржи. Со што може да се војува? Осмиот стих од истата глава вели, ќе му се поклонат сите кои што живеат на земјата, но не сите, потоа да објаснува стихот и вели, чии имења не се запишени во книгата на животот на јагнето, заклано од создавањето на светот. А што велеше во Данијел 12.1? Дека ќе стане во тоа време на големи страдања и неволи, како што никојаш не биле, Михаел, Исус, големиот кнес и ќе ги заштите своите и својот народ, ќе го спаси својот народ, сите оние кои што ќе се најдат запишани во книгата на јагнето. Значи, изгледа дека ќе се одржат оние чии што имења се запишани во книгата на животот овде, од овие стихови до сега барем произлегува. Кои што нема да му се поклонат на зверот, кои што нема да му се поклонат на змеот, буквално, туку ќе го слават Господа. Наспроти, мноштвото ќе му се поклонат, пак да го э, <clears throat> прочитам 8 стих, и ќе му се поклонат сите кои што живеат на земјата, чие име не се запишени во книгата на животот на јагнето. Мноштво народ. За разлика од она мала група, чии што не се запишени во книгата на животот и кои што Господ ќе си ги избори какви да бидат тие неволи и страдања, Господ си ги има своите во своја рака и си ги штити. Но, се уште прашањето, кој ќе се одржи? Сега ќе тргнеме малку низ неколку стихови по низ еден процес на елиминација, за да видиме кој не може да се одржи и што не може да не одржи во последното време. Еве, ќе почнеме од нешто што без кое што не се може, можеме да <laughs> кажеме. Иако ќе го стално го цитирам брат Коци од Свети Николе, кој што вели, кој ги измисли? Мислам на парите. Не се може затоа што едноставно се средства кои што, со кои што тргуваме и така натаму купуваме Но дали парите би можеле да не одржат во последното време, времењата на страдање? Еве, и денеска стана зборка и <clears throat> во домот на брат Раде, мислам дека Ивана спомна нешто Марс и не знам одење на Марс, па луѓето веќе пречувствува дека нешто ќе ќе се случи овде на оваа планета, па сега си прават фантазии во умот ќе одат на Марс, ќе одат на месечината, не кога беше еднаш ви кажував тука, тоа беа надписи кои што ги читав, предпоставам дека колку толку се веродостојни купуваат плацеви на месечината. А за да купиш плац на месечината, веројатно треба да имаш пари, нели? Или пак прават скривници, се подготвува за, не знам, нуклеарни војни. Па не знам која, не, не знам кој, па веројатно тие што се прават газди и овде на планетата Земја, па се прават и таму газди, знаете. кој тој тој ше освоил месечината, може да каже. Ако воопшто и бил таму. Ако воопшто и бил таму некојаш. Па некој си тргува, значи некој си печели на сметката на некој безумни, да кажам. Пословици 11.4. Пословици 11.4. Ајде да се подсетиме на некој стиха овде. Кој ќе се одржи во денот на Божиот гнев? Пословици 11.4 вели богатството не помага во денот на Божиот гнев, а правдата избавува од смрт. Значи, много јасно. Како, на кој начин е да размислиме како би можеле пари да ви помогнат? Да не случайно, мисли некој дека ќе го подплати судијата, мислам на судијата. Великиот судија. Како што нели си имаат навика денеска да си местат да си подкупуваат и така натаму. И лесно да поминуваат оние кои што имаат пари Дели, често пати не се приговара на нас како на држава дека ете корупција има многу. Како да кај нив нема? Како да кај нив е се чисто. Корупцијата никогаш нема да се искорни на оваа земја, <laughs> затоа што ние многу добро знаеме во кој правец оди човештвото. Првата карактеристика која е во прво послание до Тимотеј, прво ли беше послание, трета глава, да? Во првиот стих, дека ќе настанат времења тешки, зошто? Затоа што љубето, луѓето ќе станат сребролюбци е прво. Тоа го гледаме на секаде. За пари денеска се се прави, држава се продава и се. Пословици 11.28, истата глава, значи, подолу 28 стих. Кој се надева на богатство пропаѓа, а праведните ќе цветаат како зелено лисие. Че видите, и во двата стика гледаме нека богатството не помага, а праведните, правдата избавува од смрт. Или праведните ќе цветаат како зелено лисие. Дотидеме во Исаја, за момент втора глава Исаја, 20 и 21 стих. Втора глава Исаја, 20 и 21 во оној ден, ќе ни стиховите, го гледаме, провејува тоа, во денот на Божиот гнев, во оној ден. Во оној ден човекот ќе им ги фрли на кртиците и на лилјаците своите сребрни идоли и своите златни идоли, на нечистите божества што си ги направил за себе си, за да им се поклонува. Чи значи, залудни се и златото и среброто, залудни се и така наречените богови, божества, затоа што тоа се само едни обични идоли предмети. И 21 стих, која ќе избега во пештерските шупливости и во распукна, распуканиците на карпите пред Господовиот страв, пред боското на неговото величество, која ќе стане да се земјата. Еве, повторно овие овие слични изрази, како во откровение, значи, ќе бараат каде да се сокријат никакво злато, никакви пари. Може би прочитавме, може, може би слушнавте дека тоа беше може би пред некој, неколку недели, јас прочитав дека Русија, Иран и Турција, мислам дека престанале да користат доларот како валута за нели за трговија така натаму, туку своите валути, а, а и зашто Путин изјави и вели, па затоа што американскиот долар е толку несигурен. Американците должат, според најнови податци, околу 15 трилиони значи, долари. Тоа е огромна сума на пари и во секој момент може да се случи пак некоја економска криза. И уште еден податок во истиот тој текст стоеше дека се повеќе ги изголемуваат своите а, резерви на злато мислам на Русија. Зато што знаат дека еден ден таа хартија ќе изгуби вредност, тоа често пати го зборуваме од ова место, меѓутоа и златото ќе изгуби. Мислам нема да има никаква вредност во, во тој ден. Никакво злато, никакво сребро, ништо нема да помага. Да отвориме за момент во Авакум, овде има интересни стихови. Авакум прва глава од 2 до 4. Сега да те погоре прочитавме дека богатството не помага во денот на Божиот гнев. Кој се надева на богатството пропаѓа. Рековме дека тој судија <laughs> нашиот Господ Исус Христос не може да го подкупите со пари. Наспроти богатството, правдата и праведните цветаат и обстануваат. И сега, еве состојбата среде Божиот народ во еден период, ми често пати знаело да биде така на отпад, кога Авакум вика кон Господа. И вели, до кога, Господе, ке викам за помош, а ти да не чуеш, да викам кон Тебе насилство, а ти да не спасиш. Зошто ми ја покажуваш неправдата пред очи, зошто го гледаш угнетувањето? Грабеш и насилство се пред мене, расправија и раздор бес, беснеат. Затоа законот ја изгуби силата, а правдата не се појавува ни за миг. Да, злосторникот го гони праведникот, затоа судот излегува изопачен. Е, ова е состојбата која што била среде Божиот народ, пазете. Божиот народ, кој што го знае, го има, го поседува законот Божи. А камо ли состојбата, состојбата во светот? Но тоа е во ситуација кога можете и да подкупите, можете и било што да прави, да си гледате од своја, да си го толкувате законот на свој начин и така натаму, и така натаму. Но кај Господа нема така И сета неправда која што се прави на оваа земја еден ден, нема да обстои пред Господа, ниту богатство, ниту пари, ниту мохници, ни ништо. Праведните ќе цветат како зелено лисие, правдата ќе из, а, ке, а, правдата вели избавува од смрт, по погречитавме. Оние кои што се запишани во книгата на јагнето. Какви неправди да минуваат овде на земјата, сепак пред великиот судија ќе бидат оправдани. Значи, дефинитивно парите и богатството не вршат работа. Славата. Пословици 10.7. Денеска сите се, за овие две работи сите се тепаат, значи слава и, и пари. Ете, може би, пошто сум славен, ете, може би, пошто сум познат, па некако ќе можам <laughs> да се пропнам ќе имам подршка. Благословен е праведниковиот спомен. Повторно праведникот го овде, Благословен е праведниковиот спомен, а името на нечесниот ќе изгние. За кого ќе има спомен? За праведникот. Таа слава, земска слава е никаква. Оние звезди таму, холивудски не знам какви, Псалм 34.16, ништо не вреди. Псалм 34.16, Господовото лице се свртува против злосторниците, за да им го сотре споменот на земјата. И еден ден, навистина, ке нема никаков спомен за нив. За разлика од нив, праведниковиот спомен ке остане, ке биде благословен. Данијел 12.3, истата таа 12 глава, учитавме првиот стих. Разумните ќе блескаат како сијани од небесен свод и кои ги учеа мнозината на праведност како звезди довека во сета вечност. Кои ќе блескаат во целиот свој сјај и тоа довека во сета вечност кои ќе бидат тие кои што ќе бидат славени. И Господ преку нив пред се, нормално. Оние кои што вели се разумни, правени, кои што ги учат другите на праведност. Нивната слава ќе биде сочувана. Никаква земска слава нема да помени, не може да помени. Ај сега да отвориме во мислам дека е Јов 19.14, скратеница ми е, не е веројатно Јован. Да, Јов. Јов 19.14. Ги снема моите ближни и познати. Ме заборавија гостите на мојот дом. денеска мнозина успеваат, па поготово во оваа наша Македонија, да ви кажам, искрено тоа е еден од најголемите проблеми, според мене, и држава нема, нема, нема да може да биде држава, се додека соодветниот човек со соодветни способности не се стави на соодветно место. И да не се гледа од каде, од што е и каков е, не знам што, дали е способен или не е способен за тоа место. И знаете, денеска, значи тоа врскажиство, <laughs> како кажам, кај нас од секојаш цветало и ке цвета. Ако некој мисли дека неговите ближни, неговите пријатели, оние кои што го буткаат да успее во овој свет, <clears throat> ако мисли дека <clears throat> ќе може покренив да се протне и да се одржи во последното време, тоаш се излажа. Што вели овде ги снема моите ближни и познати? Ми забравија гостите на мојот дом. Ова го кажува Јов. Има ли ваши ближни, ваши познати кои што ве забравија од како поверувавте. Или се оттргна од вас, ајте да кажам така. <clears throat> Затоа што нивниот пат е друг пат. Јас се уште имам некој така слаб контакт со некој од другарите, меѓутоа сите, сите се отидоа, <laughs> сите ме напуштија да кажам така. Од нигде ништо, мислам, само со тоа што поверував, ја прифатив вистината. <clears throat> А што вели Матеј 10.36? Не само пријателите, не само другарите и вашите во куќата може да се свртат поти вас. И непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни. Ако читаме из Библијата, дали сме свесни колку настани има запишено во Библијата каде што се случуваат предаства или слични нешта во семениот круг? Кој го убил Авел, например? Кој го предаде Јосифа? Кој го предаде Исуса? Ближните, пријателите, бракета, братот го уби својот брат Авел. Може би се прашуваме некој, зашто Исус која вели тамо или да ги сакаме ближните и веднаш потоа вели да ги сакаме и непријателите, <laughs> зашто е тоа така, може би, може би некоја што е едната иста група на луѓе. <coughs> Наистина, вистината, Божијата реч како меч раздвојува. Ако сме се одлучили за вистината, ако сме се одлучили на вистина за правдата, тојаш ќе чекориме во друг правец од нашите ближни пријатели. Да се читаме сега во Исаја 24.20. 24.20 Исаја. И предходно кај во домот на Раде ме, ме, ме прашаа зашто, дали, дали имам дозвола возачка, дали сум полагал, дали знам да возам, ни едното, ни другото. Не? Обично знам да кажам, јас сум најсигурен на моите две нозе. Или посигурен сум кога некој ме вози, откако ја да земам да возам. <laughs> Но најсигурен сум на своите две нозе. Но ако некој е сигурен дури и во земјата, <laughs> која што гази еден ден, ќе се излажи во тоа. Послушайте Исаја што вели 24:20. Земјата ќе се залула како пијаница, ќе се занише како колиба, толку ќе истежне незиното беззаконие што ќе падне и веќе не ќе стане. Страшни работи ќе се случуваат наистина. Самата земја ќе има потреси, не знам дали забележувате, меѓутоа се почести и почести, почести се вулкански активности, не знам дали пратите тоа. Тоа е се почесто и почесто. Из целата земјина топка. Зарем не е тоа исто така некој предзнак на она што доаѓа? Знаеме како ќе биде уништувањето на крајот на планетата Земја, конечното уништување. Земјотресот. Да. Цунами. Небото и земјата ќе поминат, вели во Матеј 24.35, но моите зборови нема да поминат. Таа земја ќе помине. Ќе се витка, вели таму, како книга, како хартија. 1 Јовано 2.17 А светот поминува и неговата поход, а која извршува Божјата волја останува довека. Ој свет ќе помине. нити можеме се надеваме на имот, нити на било каква заштита, ете, како што кажав предходно, се копаат внатре скривници во земјата и така натаму, и така натаму, за да ете се избегнат некои катастрофи а, за воиднина, меѓутоа ништо од тоа не може <laughs> да не одржи. Што е потребно да се одржиме? Јас немам многу да прочитам неколку стиха со оглед на времето, Е, Псалм 91, 7 и 8 стих. Много убаво ветување овде имаме, познате овој псалм. И нека паѓаат илјади покрај тебе, десетици илјади до твојата десница, но до тебе нема да се приближи. Само штом погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. На кого му се опатени овие зборови? Ако грешниците паѓаат илјада и илјади покрај тебе, кој си ти тој? Праведникот, оној кој што си на страната на правдата, на страната Божја. Исус Навин 23, 9 и 10. <coughs> Исус Навин 23, 9 и 10. Господ изгони од пред вас големи и силни народи, никој до денес не можеше да устои пред вас. Еден од вас тераше пред себе илјада, зашто Господ, вашиот Бог, се бореше за вас како што ви вети. На страната на правдата, на страната на праведникот е секојаш Господ и Господ ги бие битките. Еве да се подсетиме на оние убави зборови што Господ му ги упатува на Мојсей. Односно, овде Мојсей му вели на народот, во излез 14.13. Втора Мојсева 14.13. Не бојте се, му рече Мојсе на народот. Стојте цврсто и ке видите што ќе стори Господ, за да ве спаси денес. Египетци што и гледате денес, никоја веќе не ке ги видите. Ништо нема да остане од нив. И ја би завршил со ќе опрочитам целиот 91 псалм, сушност, и овде имаме се, кој е тој, кој што може да се одржи и како можеме да се одржиме. Ти кој живееш под покрив на Севишниот, што читавме во утринските стихови, прибежиште, наша закрила треба да биде Господ. Само така ќе може да се одржиме. Ти кој живееш под покривот на Севишниот, што се одмараш во сенката на Седржателот, Седржителот, Речи му на Господа, прибежиште моје, тврдино моја, Боже мој, на кого се надевам. Зашто тој ке те ослободи од примката на ловецот, од гибелниот помор, ке те заштити со своите крилја, ке се засолниш под неговите крилја. Неговата вистина е штит и закрила. Не ке се боиш од нокен страф, нито од стрелата што лета дење, ни од поморот што се подхраднува во темнина, ни од гибелта што опустува напладне. И нека пајаат илјада покрај тебе, десетици илјади до твојата десница, но до тебе нема да се приближи. Само штом погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. Зашто Господ е твое заслонище, го избра се вишниот за своја закрила. Нема да те најде несреќата, неволјата нема да се приближи до твојот чатор, зашто им заповеда на своите ангели – да те чуваат на сите твои патишта. Ке те носат на раце, за да не се сопнеш на камен. Со ногата ке газиш лав и лутица, ке ги изгазиш лавчето и змијата. Ке го избовам зашто ме љуби, ке го закрилам зашто го познава моето име. Ке ме повика, а јас ке го услишам, со него ке бидам во неволја, ке го спасам и ке го прославам. Ќе го наситам со многу денови, ќе му го покажам моето спасение. Ова е доволно, иако има уште, и тоа доволно е. Господ е наша закрила, Господ е наше засолниште, Господ е наша помош. Ништо друго, ништо ово земско не може да не спаси или да не одржи. Залудно се надеваат луѓето на овој свет, во некаков излез, во некакви заедници, во некакви групирања, било што. Господ трпи и се уште трпи. Господ има се под контрола, меѓутоа ќе дојде ден кога наистина ќе дојде крајот на милоста. А сите ние сме под милост сите ние живееме во милост и на крајот ќе можеме да се одржиме само заради неговата милост, но и нашата определба, нашиот избор да бидеме на негова страна, да бидеме на страната на, на правдата. Да, може би затоа така не води Господ некојаш во нашите животи да ги оттргнеме сите врски, да се навик, од земски врски да се навикнеме, да веруваме, да се подпираме само на Него. Знаете, тоа е искуството на Исуса во Гециманија. Сите спиеле, немал никаква подршка човечка, иако неколку пати барал. И Господ не го оставил, Господ му пратил ангел од небото, Господ му пратил храбрување, Исус на крајот ја донел вистинската одлука, решил не моја, твоја воля, Господ. Тоа е и нашиот пат, и ние имаме своји гецимани, и ке имаме своји гецимани во животот. Господ не учи од ден на ден како да целосно му веруваме и се подпреме на Него. Како што сега да него копирам Паул, како што тој знаеше да каже, да, да го тргнеме погледот од земскиот прав и да го насочиме горе кон небото, тоа што ништо во земско не може да не спаси и да ни помогне да се одржиме од тој гнев, ден на Божиот гнев. Нека Господ ни помогне. Амин.